الوقت الأولاني أولاني والله والله تشعر كما قديم قديم أيها السائل عن جحل لنا منذ السنين أيها السائل عن جحل لنا منذ السنين التكالى واليتامى والأسارى في أنين أين مساجدنا؟ أين مدارسنا؟ ما لي أراها دمارا بعد أن كانت منارا أين رجال أمتي؟ لما لا يتحركوا لفك أسر إخواننا لما لا يحفظوا عرض أخواتنا أو أن هذا ليس من ديننا أرضينا اليسير من ديننا وتركنا العسير أرضينا الذل أرضينا بسم الله الرحمن الرحيم ifatul الإيمان والعقيدة aqida uskolewne inshallah ngaren dawo rawne راوني watanu إيكاوي lazima mndu إلي وجهي فاضي harmoma mala haho nane yankiliya haho qala rasulullahi sall llahu alayhi wasallam iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhaba alhadith wala tahasabu wala tajasasu ولا تحاسدوا ولا تدبروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا mtume sallallahu alaihi wasallam ambukana na mtahadharidu anna haukavana wunu domsho mpaka wa ndabo msido undula na ziaibu sahanu wala mtido fanyana ujasusi wala msido husudilana wala msido lavana wala msido yengana yenyi waruma wa allah na mke wananya تزكية النفس غاية لكل الرجال صرح لا يعلو جدارا في كل مجال تزكية النفس غاية لكل الرجال صرح لا يعلو imbuwa mwando mliyalazi mwende hule naye mwanadamu mmola uvu uvunuwo huwana raha na misili yavuriziwa ni droni tawa mmona uvu raha ejahangamiza haukaye madhara yakohutiya ya juwo allahu allahu harambiyarejihifadhi na longozi nji na mwongoni mwizo wa min sharri hasidin idha hasad, habari muombe yarihifadhi neema hasidi wakati wa husudio. Ceux en amoureux les jaloux sont comme les fous et les ivrognes. Ils ne se jamais compte de leur souffrance. La jalousie provient d'un manque de confiance non pas envers l'autre, mais envers soi-même. uvu, yesa wanamjufumo wanamlevi, haukana kwaja paro tanabahi wowade walonuwo haukamjifomo kaja paro hisokange mjifomo mlevi kaja paro hisukavano yehalewe wandu ajine dowa mmonawo e, itayaliyo heli yajalu mndu mmona uvu yetoke namnayo kata palo jihisukana valolange na wade wowona uvu haukana la jalousie provient de manque de confiance yani denulu kwamba confiance en soi mwanadamu katuji amini zinongoya lonizo katuzonoka zimtosho ngujono kagena mankiyanongo hafungu usudi harumwanwa jine walone zinongo yajo anzake nizo haukana c'est une manque de confiance non pas envers l'autre mais envers soi-même tukaka tukonfio wandu no no no katuji konfio kabani hajo shindaki hamandao الله اثبت يا خيل الله اثبت يا خيل الله اثبت يا خيل الله اثبت يا خيل الله فيا جند الله اركبي ويا أرض الله اشهدي أن بحال الفعل قبل القول نقول نحن قادمون يا يهود نحن قادمون يا قرود قرود قرود إلى المحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا فلن يحلو لنا العيش سوى في عودة الأقصى إمرو وفيد إمرو يادم تاوي نقاليزي وإمرو يكاو yekalaho huvumbua wandu hawi iziko hujiri ikango ishiliyo mkalizi wehunjia mwabwade roho wetodona hukahena na defo imiyo huziya mndu yatende usoni allahu subhanahu wataala mbokana yeah. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهت mwa amini na mjewusi na winji wa bwanambi bahakika bangu ya dhona zo dhambi walamtsidofanya na uchasusi walamkaliyanwa he bangu ya hanu jumwai bandhi amdzimandani hajojiviwa yale nyama ya he mwananya ya hafa mjotukibwaniso kibwanizo ngabushindi wansi shashingereza shamba ukana people gossip people are insecure so they talk about other people so that they won't be talking about they put out flaws in other people to make them feel good about themselves yani people gossip watu wakalizi wanaandikaa oh are insecure amini ngona mak de confiance en soi daila wiyora kai vumbuwa har mwandu nzaro hombi avenge they talk about other people so that they won't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 hudedo paro wawona wakena wakati wa bure wakati wahawo wohuulitsa harumwanrongo ondaru mtsaho mapesa msomo mvumo wandu wahunde akhira de namna yowiyo hudedo paro wahunda ikati harumwanrongo ondaru mtsaho fadhila mtsaho asbabu yaho myenshi na ufumzi wanadamu na za wakati wowandwikaawo kwatu doli ya wakati bahitawa haina mlikao na za wakati rowahomwa bowutsona zithendwa rowahe zitendwa zitsona marunda kawatahasara mkuu harumwe harumweza duniya neza ahira hamamlatso wakati qala allahu subhanahu wa taala walasr an hela nswiri yani ndezama inna linsana lafi khusr hakika mwanadamu harumwa khasara إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دادي وهو أميني wafanyao amali njema na husiana ya haki na husiana usubirifu woi mwanadamu mruya mtawe mmenya wakati ziwone siwa haundo ni mndu para sunday adelaja yamba ukana when you understand that through the power of conversion in solitude you can become great so many things you have been wasting your time on will no longer interest you you will even run away from some friends ekahurambua ukahojivura ukewa weche ni kamarunda yokamrumhu nungozinji wakaulatswa wakati waha hojumozifanya ngojozibeuha kana hajanizo tena ikaholookan hukaudoji hunda waweche wojifikiria waweche you can become great dahi many things nungozinji ikahozikahumenyeyo wakati waho will no longer interest you kazinahuenterese kazinahuhafilisha geyo na daraja until you run away some friend hata wende darajata wende udota wo wanzani waho haula mwanzani waho yakudula tizoyo wakati ikahonoe evaluera ho wakati hono kana hukawaweche ngoundo faidara hano kana wena maadamu ikawa katuni kata marunda ngojode mtawa هاجر الحياة رخيصة لله والله اشترى yemruwane wa lazima onde hule naye mwisirafi mndu mfanye sirafi upupu wo wade shaisirafi shotanga haukai kango wanzo ufuzu harune dunia inu ne akhira sohenda hulene sirafi haina mndu tajiri inungu ya mwandu yafanya yakatajiri buhu ekonomize na huwana na isirafi wekawe na mndu wa isirafi yehuhuva hama mnduhu wa isima shanzoshivelwa yehumenya mali na mwamala hahuchufisa haruhahedezahe hengariya yeuloona haukawoi mndu mkavema emkavema mmenya mali wo mndu henda hule naye دهندو همدو وو مرند ناروج كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين na mle mnwe israfi haukaye kanza mfanya israfi wandu waluha lumwe sirafi woudiwa sanongo zinji nabo le matin c'est la jeunesse du jour donc toute petite dépense mérite réflexion qui s'est épargné achète les biens du dépensier suite yo ya yapo wandu na kabula watulata wakati harumwiyo wasubuhi, mtiti wa subuhi ikahumenye ahungujulatso usiku kamili bantere, ntere huimenye menye yabwata ng'ojo menye menji mane mbantere sawe menji haukana le petit dépense ziharamantinti zininga paso dozitwaliwa haku raha ne ziharamanku ikanga ujumotso depense haina wakati yaabo walekao zao ngwajuo hulo mwamala haho ngwadujisamiza we wanzo udo depanse wanzo urumie menji ujina tadaraje uhuze mbeu mriale mbeu weyeka walo wakatandwa walao wanduka na tabu harumasihazi ujuru boto kaprama hozimboni ikamrende daraja taharenge mbeu ilo hozimboni halibanga bwasihazi yabo katandwa juko wala kunoka humdani abo walekao they are saving money wa ngwaujumo yehazi yankiba zahao argona bai wajina wahu ule mwamana wawo pia hawo yakanga wojumoto towa kutsuyenjeza shango towu فحب الشهادة في القلب نازل فحب الشهادة في القلب نازل زلزل زلزل جنود الفداء عرش الباطل دمر وزلزل يمرو ولا لازم ونقول ناي نوم لميف ulemevu mwenene wa shaitani haina ufanyao ngepasao jitihadi ikamwantoke hindu duniani dahirenga ulemevu na mlemevu mnene adui ikamwantoke hindu ahira tsena dahirenga mlemevu mnene ndo adui haho nana haina mndu mlemevu mlemevu yohulemeza yankili haulemeza zemvu haulemeza haina nchila wakanizo dahiwana naye mshamirie nkodo mndu mlemevu yekisaidia shayehura cheza dingoni haina poche wazingara yetona ukawazingara giri yekukatuma hude kuraje harimwati proje zahawo wasitanziani mtume sallallahu alaihi wasallam haronesi hatwari ya mndu mlemevu haliyo kana hakajumorambia ridohamba allahumma inni audhu bika min والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال ايوة ملوحانه انت تكوني حفاظي نحام نحزوني نوتومي نولميفو نوزاد نوزولو نوفرني ملينة نهو كلامي زيواني منادام ولميفو كيا حزوني ulemevu unu wa demziro na unu wo asili wa ndongo zinji hato wasawahili wambokana uvivu unaumiza ankili ulemevu wo ya ankili yankili inde mashini iyende sawa mwanadamu ekaya ankili iliwa ni midudu virusi yabobahikenoukana nongo halafu evirusi yahe ankili ulemevu inde mano wasawahili wambokana uvivu unaumiza ankili يا دائمي ابني نصير عقيدتي ليس الهوى أو طاعة الشيطان إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ أبات حامل القرآن يا مسلمون توحدوا في خندق يا مسلم هو عزكم هو منهج القرآن يا مسلم إرهاب أعداء الإله عقيدة واعتصم بك عن حالي من الإيمان اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع lghaini wa ghalabati rijali ehadisinu ngaritoxawo ribayo moxerizano unu zinuwontsanu razivumbwa vanu ya lazimu mwanadamu yende nde hule na haina mrulonizo zotsotiya zetabu zinu mtume sallallahu alaihi wasallam yakaurambiya ridomba duwa ritsiunoneze bwade zinu anga wonongoziko huzunisha mwanadamu hamauwona uvu ekangoono uvu wotsoka hamwa hamu na huzuni nde maana kana allahumma inni audhu bika min alhammi walhazani ekangoono uvu wotsoka jumotsoka harumwa huzuni mabani haho nga ngwaprogresewo wa husudi na uwaonea uvu na rohombi na muumuli unuwade umba mnyezi mwe kanga wenuwo mnyezi mwe yotowewo ikanga mlemevu ulemevu unuwosababishiwa ni utombe mrutombe mrikao katinazishindao dawalekao wotoka jumotsola nolala ulemevu wounenda mrudzadze tena mana kuno kamwana mme kuno kasuja ekanga una ulemevu na uhara mana uhara woutsiya mludzadze mlukadzadze mlukakamwa na mme mlukasubutiya gabili haina mashaka yahe dunia inu ili mndu yawaswili havo mndu yalodzadze tume sallallahu alaihi wasallam yarambiya ukana liwombe myezi mndu yaripwene na alajzi walkasali waljubni isirafi mwanadamu mfanye sirafi yo heɗa darajata ha zulu ne kamru ha zulu ndukaji nde mana mtume sallallahu alaihi wa sallam yarambi yari ɗo ba myezi mngu yari pwenaye shari zulu ha allahumma inni audhu bika min albukhli ikandunguyilwa yabondu hazingarwa faktori nkuu yahe yankili eproduktivite yaho yosi hansini rahane kamndu haukadamiza yankili wekusubutiwa fanya rongo wekusubutiwa rongowa wekusubutiwa lando wekusubutiwa vayando zonsi pia tawe kusubutiwa afikiri hawoilwawo wetse dofikira abana bwe ukahuja dinu badziro dene ndi mana mtume sallallahu alaihi wasallam yarambiyarido hamba allahumma inni audhu bika min dhalai daini mnyezi mngu ni shari na uvalwa ni malene womwiso ikamwe doona zeno wo ntsanu rakauzivumbua vanu zinga zitsahawu zilibere esprit ya mwanadamu ne enerji ya mwanadamu yende usoni yatiraja idingoni yatikina mbahindu jomrejeza dingoni cha anga vonongo ikorejeza mndu dingoni anga vonongo ikutsongeza mndu akamtsini mwa wandu hamadeka mndu hakadamiziwa ni mwanadamu rapata wahaho are mndu yapanyada watu fanyada re mndu yasomeraha nawe re doktori wahaho re mndu ujue aibu yaha yaho remruhuliso uhendeso ekanga bo mwanadamu yahukadamiza yawotwangamia inu bwana nkuya haina usiku yahaho yalathimujikombwowe kelke swa emaisha ujuka uyanshi chikaukadamiziwa ni mwanadamu kunaoparoka na furaha hun duniani ngepasouwane bwana inu kumrujuiwane kati ndawe nde mana mtume sallallahu alaihi wasallam yarambiyarike jumowomba اللهم إني أعوذ بك من غلبة الرجال يوي الله يوي ملوحانه ni hifadhi na ukadamiziwa ni mwanadamu ngawandu ikawa wakadamiziwa nema patro yahawo manangu afikire ukanenge ndo ruha sinimwaze amri zahawo wungu ajohufa ani inu pia ndo mbujitowa yatike sumi omondo materiel wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu